Copyright Goethe Verlag München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่งอาฮัตอาฮัตคนอนาชิมอนาชิมดิฉัน อันนี้อันนี้ดิฉันและคุณ อันนี้เวอัตาอันนี้เวอัตเราทั้งสองชเนนูชเนนูเขาฮูฮูเขาและเธอ Who the he? Who the he? เขาทั้งสอง ש h י m s t e h ה n ผู้ชาย ish, Ha ish. ผู้หญิง isha, Ha isha. เด็ก הילד הילד ครอบครัว משפחה משפחה ครอบครัวของดิฉัน המשפחה שלי משפחתי המשפחה שלי משפחתי ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ฮามิชปะฮาเชลีคันฮามิชปะฮาเชลีคันดิฉันอยู่ที่นี่อันนี้คันอันนี้คัน คุณอยู่ที่นี่อัตตาคันอัตคัน เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ הוא כאן e h י א a n ן הוא כאן h ה י א כאן. เราอยู่ที่นี่ אנחנו כאן. אנחנו כ a n คุณอยู่ที่นี่ atem כ a n a t e n k s a n พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ Hem kulam kan Hem kulam kan